Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда көліктің күтімі және осы тақырыпқа қатысты сөз бен сөйлемдерді үйренуге тырыстық бүгінгі сабағымыз болса ауа райына байланысты түркия теңдесі жоқ табиғатымен төрт маусымда тамаша көрінетін сирек елдердің бірі еліміздің бір жерінде қар жауған кезде бір жағында күн шығып тұрады күн салқындап бастаған кез күзде болса кейде бір күнде бірнеше өзгеріске куә боламыз күзде әсіресе елдің ішкі аймақтарында күндіз күн шығып кешке бұлт қаптап жаңбыр жаууы мүмкін сондықтан осы маусымда түркияға келетін болсаңыз қалыңдау киім мен қол шатырыңызды ұмытпаңыздар ардақты тыңдаушылар енді диалогта сөйлем мен терминдерді үйрену үшін мысалдарды тыңдаңыздар оларды қайталауға тырысыңыздар Не güzel bir gün қандай тамаша күн Hava yarın nasıl olacak? ауа райы ертең қалай болады Güneşli, fakat biraz rüzgarlı olacak. күн шығады бірақ желді болады Kaç derece? неше градус Tahminen 18 derece. болжаммен 18 градус Erzurum'a kar yağacağını düşünüyor musun? эрзурумға қар жауады деп ойлайсыз ба Evet. Erzurum'da hava çok soğuk. иә эрзурумда ауа өте салқын Ağrı'ya da kar yağıyor. арғада қар жауып тұр Burada yağmur mu başlayacak? осында жаңбыр жауа ма Evet. Birazdan yağmur başlayacak gibi. иә біраз уақыттан кейін жаңбыр жауатын секілді Şemsiyeye ihtiyacım olur mu? қол шатыр керек бола ма Şemsiyeni yanına almanı öneririm. Қол шатырыңды алып жүруді ұсынамын. nasıl hava? Бұл қандай ауа райы сағат сайын өзгереді ардақты тыңдаушылар ауа райына байланысты кейбір сөйлем мен сөздерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді сөйлемдерді қайталамастан бұрын кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік гүнешлі хава күн ашық рүзгарлы хава ауа райы желді жаңбыр қар, қар ямак жау шемсие қол шатыр соғық салқын сыжак ыстық қадірменді радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа тақырыппен сіздермен бірге боламыз қалын! Türkçe öğrenemiz.